Fis-sena 2001, meta seħħew l-attakki tal-11 ta' Settembru, Tony Sant kien jgħix New York. Maltamedia dot com kienet xandret sensiela ta' rapporti mingħandu permezz tal-internet. F'din is-sensiela ta' podcasts qed nerġgħu nwasslu dawn ir-rapporti ta' Tony Sant minn New York. Dan li ġej huwa wieħed minnhom. Tagħluq it-tliet xhur bl-eżatt illum huwa l-11 ta' Diċembru mill-attakki tal-11 ta' Settembru ħassejt li huwa d-dmir tiegħi illi ninaqat ma' eh, diversi nies oħra madwar id-dinja eh, f'kommemorazzjoni għal dawk illi tilfu ħajjithom l-eluf kważi 4000 ruħ illi tilfu ħajjithom f'dawk l-attakki sew dawk li seħħew hawnhekk eh, fin New York kif ukoll dawk li ġraw eh, f'Washington DC u anke l-ajruplani naturalment li kienu involuti. F'din il-kommemorazzjoni eh, il-klim minant l-awtoritajiet uffiċjali huwa biex ma ninsewx għalfejn ninsabu f'dak li ninsabu llum. U naturalment dan huwa b'xi mod ehm, ġustifikazzjoni jekk qatt eh, jista' jkun hemm waħda għall-attakki li għadhom għaddejjin s'issa stess eh, fl-Afganistan. L-iskop naturalment huwa huwa wieħed eh, mill-aktar nobbli u jiena jiena ċert li ftit li xejn Eh, jeżistu nies fid-dinja li eh, jistaw ma jaqblux ma l-iskop illi jinqeret il-terrorizmu mid-dinja. Pero fl-istess waqt jibqaw dawk illi dejjem jistaqsu għalfejn tintuża aktar violenza biex titwaqqaf il-violenza. U eh, din hija mistoqsija etika ħalli ngħidu hekk illi l-namana ila magħna l-umanità għal mijiet ta' snin. Pero ma nixtieqx illi nibdel eh, din il-kommemorazzjoni f'xi ħaġa oħra, ħlief eh, f'sempliċi kommemorazzjoni għal dawk l-eluf illi eh, tilfu ħajjithom mingħajr ma qatt passru illi ħajjithom kienet medda b'xi mod jew ieħor. Iċ-ċirkustanzi tat-terroriżmu, il-ġlied u l-gwerra issa kontra t-terroriżmu eh, huma xi ħaġa li forsi eh, eh, sawwarniha sawarniha aħna bil-mod tagħna kif naġixxu, kif niddeċidu illi għandhom imorru l-affarijiet saw aħna ċittadini komuni illi, illi forsi d-deċiżjoni finali u ħarija rari tkun tagħna kif ukoll l-awtoritajiet illi jiddeċiedu u kif jgħid il-Malti għandhom issa eh, subħajhom fuq il-grillu. Eh, jiena li nista' ngħid żgur huwa illi dawn l-aħħar tliet xhur kienu tliet xhur tassew eh, kommoventi għalina il ngħixu hawn f'New York l-istess bħalma kienu nemmen għal bosta nies li jgħixu fi bliet l oħra madwar id-dinja. Sew dawk li jgħixu qrib eh, l-attakki li għaddejjin bħalissa eh, fl-Afganistan, kif ukoll nies oħra li anka sempliċiment eh, rikbu aeroplan biex jipprovaw imorru jew fuq xogħol tagħhom jew nkella biex iżuru lil xi qraba jew ħbieb oħra jew nkella anke għal sempliċi vaganza. Nistgħu ngħidu li sensazzjoni ta' esperjenza bħal din inbidlet issa f'dawn l-aħħar tliet xhur wieħed jittama illi mhux biss iż-żmien iderri imma ċ-ċirkostanzi eh, jiġu tali illi tassew wieħed ikollu għalfejn uħossu eh, aktar moħħu mistrieħ minn dawn l-affarijiet. Jiena nirringrazzja eh, lilkom is-segwaċi ta' maltamedia.com illi tkomplu tibatulna emails minn żmien għal żmien biex anka tirringrazzjawna ehm, ta' dak illi aħna noffru hawnhekk bħala servizz. Jiena eh, napprezza ħafna ringrazzjamenti tagħkom, però nista' ngħidilkom illi aħna l-kol kemm aħna hawnhekk inħossu li dan huwa dmir u dover tagħna illi eh, inwaslu vuċi Maltija dwar dan kollu permezz tal-internet. Dik kienet ċandira ta' Tony Sand fis-sensiela dwar il-11 ta' Settembru minn Perspettiva Maltija. Għal aktar tarif, ara l-website maltamedia.com.